All right. Well, why don't we get going? Ну, давайте будем начинать. Um, just thought we could, you know, uh, maybe in this time I could just share my heart with you a little bit about some things that I that have been on my heart lately. Я бы хотел в это время так поделиться теми вещами, которые так ну, у меня на сердце лежат в последнее время. And uh, you know, I, sometimes when men get together for these men's meetings, these men's sessions, Часто, когда мужчины собираются на такие мужские семинары, we talk about oh lots of different things. мы говорим о многих разных вещах. You know, sometimes things just related to men. You know, И иногда такие вещи, которые ну, чисто мужскими считаются. how to be good husbands, how to be good fathers, Как быть хорошим мужчиной, мужем, отцом, how to overcome our lusts and things like that. как преодолеть проблемы похоти. Important things. you know, Важные that, вещи. that men need to be sharing with one another and praying for one another. И нам нужно делиться такими вещами друг с другом. Нам нужно молиться друг за друга. Uh, but I, I really just think, uh, probably, as I look at my own life and uh, my own walk with God, Но вот глядя на свою жизнь, на мое хождение с Богом, the most important thing that needs to be operating in our lives as men, as Christian men, самой важной вещью, которая должна присутствовать в жизни мужчин верующих, is very simply the fear of the Lord. это просто страх Господень. You know, it's the fear of the Lord that uh, will guide us through life. Потому что страх Господень, знаете, Он нас поведет через, по, по жизни. Solomon said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Соломон сказал, что страх Господень – это начало мудрости. And what do we need more? What do men need more today than than anything in life? We need wisdom. И более чем что-либо в нашей жизни, нам, как мужчинам, нужна мудрость. We need wisdom to live our lives. Мудрость, то- чтобы знать, как жить эту жизнь. Uh, if we're married, wisdom to lead our families. Для тех из нас, кто уже в браке, о том, а мудрость для того, как вести свою семью. Uh, we need wisdom to to deal with uh, our work and business or whatever we're involved in. Нам нужна мудрость для того, чтобы знать, как вести себя на работе или в том бизнесе, может быть, каком мы ведем. And so the the the center issue the most important thing that needs to be operating in our lives is the fear of God. И поэтому во всех этих сферах э, каждый из нас нуждается в, иметь этот страх Божий. It's that that in the deepest part of our heart, what really are we living for? Это, знаете, как глубоко-глубоко в сердце лежит то, для чего мы на самом деле живем. How are how are we really? What is the motive of our life? Что является на самом деле мотивом нашей жизни. You know, what's really important? The most important thing to Что us. для нас на самом деле важно. You know, maybe uh, you know, in a moment of honesty, И знаете, такой момент, ну, определен... от... момент откровенности. You would say, uh, you know, if I'm absolutely honest, you know, I'm, I'm just trying to, to work hard, uh, support my family and have enough to re- enough money to retire on when I'm, you know, 65 years old. Знаете, так сказать, ну, если быть совсем честным, то я могу сказать, что там Э, я тружусь, работаю, чтобы у нас было достаточно денег, чтобы прокормить семью, и чтобы было достаточно денег, когда уйду на пенсию. You know, and along the way, uh, you know, I'll serve the Lord. И где-то по дорожке, по этой, которой я иду, я где-то буду служить Господу. Well, you know, that kind of faith will not sustain you. Знаете, знаете э, следующее, что такого рода вера долго не продержится. That will not see you through this life into the kingdom. Благодаря такой вере вы не войдете в Царство Небесное. Deep down, as men, we need to understand that God called us and He called us for a purpose. Глубоко внутри нашего сердца мы, как мужчины, должны осознавать, что э, Бог призвал нас к определенной цели. You know, and I, I originally I was thinking about maybe just talking and us talking together about, uh, you know, trying to be uh, more godlier husbands and how some practical advice on how to do that or, or something like that, you know. Когда я готовился к семинару, я думал, что ну мы, наверное, просто так сядем вместе в группу и просто э, обсудим такие разные способы, допустим, как нам быть лучшими набожными мужьями в and семьях. Again, those are important things and those are things that as men we do need to talk about at times и and поймите, understand. Поймите меня правильно, это правильная и важная вещь говорить об этом и так и поступать. But you know, when I think about my own walk with God, which which has its weak points and failures, Но оглядываясь назад на мое хождение с Богом, в котором также присутствуют падения и неудачи, uh, the the thing that has seen me through to the place that I am today has always just been uh, at the bottom of my heart. There's a desire that I want to be pleasing to God. но что мне помогло оказ- быть в том месте, где я нахожусь сейчас, Это глубоко, глубоко в сердце есть это желание угождать Богу. And you know, we very popular today in, in men's meetings. You know, one of the big one of the big problems amongst Christian men today is are things like, for example, pornography. И часто на мужских собраниях обсуждается такая широко распространенная проблема среди мужчин, как порнография. Satan in these last days is really just uh, using sexual temptation to really trap a lot of men. В эти последние дни сатана очень могущественным образом использует такие сексуальные ловушки, чтобы уловлять в них как можно больше мужчин. And you know, many Christian men are struggling with it. Многие, многие мужчины верующие борются с этим, And probably, с этой проблемой. If we talked honestly, many of us could share our own stories of how we've been tempted in that way. И если and maybe even failed. И если у нас было время и такой, опять же, момент откровенности, Многие из нас могли бы поделиться своей историей, как они боролись с этой проблемой, и как не, некоторые э, где-то и имели неудачу в этом отношении. Or we could talk about if those of us who are married, uh, we could talk about, you know, failures and as fathers, you know, and and husbands, and how we we haven't been, you know, the husbands we ought to be, you know. Или же если бы э, говоря о женатых мужчинах, мы могли бы говорить о том, как у нас были неудачи, где мы не очень хорошо себя показали, допустим, как отцы или как муж, мужья. But sometimes I'll tell you, I get tired of talking about that stuff. Но должен вам признаться, в определенный момент я устаю говорить на эти темы. Because at the end of the day, uh, everything that flows from our life flows from a heart that either fears God or that doesn't fear God. Потому что, знаете, как там, в конце концов, Э, все, что у нас происходит в жизни, все, с чем мы сталкиваемся, все это проис, как бы происходит из сердца нашего, да, которое определяет. И сердце наше э, основной вопрос. we, Боимся ли мы Бога? As men, if we don't fear God, nothing any speaker who speaks to us is going to change us. Если мы в сердце своем не боимся Бога, никакой проповедник, никакой суперспикер не сможет изменить вас. On any topic какая бы тема ни была. You know, we may we may leave here with a sincere desire to try to be better that'll last for one week, and then we'll be right back мы to можем, the same person we were. Мы можем неделю продержаться, приняв решение быть лучшим человеком, но после этой недели мы вернемся в то же положение, в котором были, если не хуже. But if if the fear of God is working in our lives, но если страх Божий действует в нашей жизни, и есть это желание угождать Богу, the belief that Jesus is coming again and He's coming again to redeem us, вера в то, что Иисус грядет, и Он грядет, чтобы искупить нас, then we don't actually almost don't even need to hear that stuff. то нам, в принципе, почти что не нужно слушать проповедника. Because we'll know in our hearts the right thing that we're supposed to be doing as men. Потому что в сердце мы уже будем знать ту основную, главную вещь, которую нам нужно знать и делать. The Holy Spirit will be telling us when we're failing and we'll be listening Дух Святой будет говорить нам о наших неудачах, а мы сможем слушать Его. And we'll be repenting. Мы сможем каяться. You know? Even before we come to the meeting. Даже еще до того, как мы придем на встречу. We'll know. Мы будем знать. And so, that's my heart right there. If I, I could end it right now and just say, do yeah. we fear God or don't we <laughs> fear God? В принципе, мог бы закончить сейчас, потому что это то, что лежит у меня на сердце сейчас. И закончить мог бы такими словами, так что боимся мы Бога? And if you do, then y- you're on your way. И если вы боитесь, слава Богу, так держать. If you're not fearing God, then you have to repent. Если вы не боитесь Бога, вам нужно покаяться. And I, I can't make you do that. Я не смогу вас заставить сделать это. It's between you and the Lord. Это между вами и Господом. Either you believe what this book is telling you or you don't. Вы либо верите в то, что сказано в Библии, либо нет. And if you don't, I, I don't have anything else that can help you. Если вы не верите, я ничем не смогу вам помочь. do, <laughs> Если же вы верите, то мы о много много можем говорить сейчас. And, and not just what I say, but what, what we, all of our experience together as men, we have a lot to say to one another. И не только об этой теме, которую я сейчас поднял, но о многих других темах, которые мы как мужчины можем обсуждать вместе. And uh, And so that's my my big hard exhortation, you know. Это то, ну, такое, <laughs> знаете, то, что лежит у меня на сердце, такое предостережение. But I believe God has a calling on your lives. Я верю, что у Бога есть призвание для ваших жизней. I mean, I believe it's possible that by this time next year, God would want some of you to be doing what I'm doing right now. Вполне возможно, что в следующем году Бог захочет, чтобы кто-то из вас делал то, что я делаю сейчас. Standing up in the grace of God, sharing your experiences as a Christian man, and encouraging other men to walk with God. Стоять по благодати Божией перед другими мужчинами и ободрять их входить в благодати. I, I really do. Я на самом деле верю, что такое может быть. I that a on life right Я верю, что есть призвание для жизни каждого, каждого, кто здесь находится. And what we need to do as men Uh, rather than focusing on a lot of secondary issues, is we need to get the main issue right. И знаете, нам как мужчинам очень полезно вместо того, чтобы зацикливаться и фокусироваться на второстепенных вещах, посмотреть прежде всего на главное и чтобы с главным все было в порядке. If you think that God has called you to to just have a career, to show up at church and listen to other people speak about Christianity, I think you're making a big mistake. Если вы думаете, что э, ваша жизнь заключается в том, чтобы сделать карьеру, время от времени появляться в церкви и время от времени слушать проповедников, я думаю, вы совершаете большую ошибку. You know, every one of you men as as men are leaders. Каждый из вас каждый из вас мужчин, вы являетесь лидером. You may not be called to be uh, th- you know, a senior pastor in a church like Alosha is. Возможно, вы не призваны быть старшим пастором в церкви, допустим, как Алеша, But you are called to lead но вы точно призваны быть лидером. alongside of him. Вместе с ним You're called to lead in your families. вы призваны быть лидером в вашей семье. God has called men to lead. Бог, сам Бог призвал мужчин быть лидерами. And you know, in Poland, where I live, в Польше, где я живу сейчас, uh, often women lead because they have to. Часто женщины берут на себя вот эту лидерскую роль, потому что им приходится. You know, the husbands work hard, they're tired, you know. Мужчины много работают, устают. Um, you know, and they they don't have uh, maybe a lot of extra time. И у них нет достаточно свободного времени. You know, life is tough at times. Life is very difficult И at times. уверен, что вы согласитесь, что временами You know? Очень часто жизнь такая жесткая штука. You know, if you've got a wife and family, you look at and, and you work, you look at your life and you kind of go, where's the time going to come from? You know? И работая, имея семью, вы можете посмотреть на свои обстоятельства и сказать, ну откуда, откуда мне выкроить это время? But you know what? God wants the men in the church to stand up. Но знайте следующую истину, что Бог хочет, чтобы мужчины в церкви, так сказать, вставали и вели. and to begin leading. И вели. He wants the men of the church to begin preaching Он хочет, чтобы мужчины церкви проповедовали, and sharing Christ with others. чтобы они рассказывали об, о- об Иисусе другим. He wants the men of the church to be opening up the Bible with their wives and children and reading it to them and teaching them, their families, the Bible. Он хочет, чтобы мужчины в своих домах открывали Библию с женами и детьми и, са, и преподавали, учили Библию своим семьям. He wants the men to be lifting up holy hands everywhere and praying. Чтобы мужчины на каждом месте, как написано, воздевали святые руки и молились. That's his plan. Вот такой план. You know, uh, you're if you if you're a husband and a father, your children should know more about Jesus from your life and your teaching of the Bible than they ever learn at church. Если вы мужчина верующий, то ваши дети должны знать об Иисусе э, и от, от вас, от вашего примера и от того, как вы преподаете Библию больше, чем они где-либо узнают еще. You know, I don't, I don't wait for the church to teach my kids about Christ. Вы знаете, я не жду и не полагаюсь в том, что церковь научит моих детей об Иисусе Христе. That's my job. Это моя ответственность. I believe they have to learn the Bible from me, Я верю, что они должны знать Библию от меня. and I, I want them to learn the Bible from me, И я хочу, чтобы они знали Библию от and I меня. want your kids to learn the Bible from you. И я бы очень хотел, чтобы ваши дети знали Библию благодаря вам и от вас. Right? Not from the Sunday school Не program. просто от э, воскресной школы. Your kids ought to be coming into Sunday school and telling the Sunday school teachers stuff about the Bible. Ваши детки должны приходить в воскресную школу и учителю в воскресной школе рассказывать о Библии. Oh, yeah, yeah. Да, знаю, yeah. My dad read me that last night. I know да, about Elisha. Да, да, про Елисея читали, читали вчера вечером, вот поржали. You know. Oh yeah, Goliath, yeah, 10 feet tall. Да, know? Голиаф там, 3,5 метра вы ростом, представляю. You know? I mean, can tell you all about him. Все могу рассказать о нем, про всех его братьев там. про шесть пальцев. But it, it, it, it, it demands for us of men that we we fear God and we believe He's actually called us to do this. Мы, как мужчины, призваны бояться Бога и быть лидером. And I know what it, I right now I'm a full-time missionary, so I probably have more time to do these things than you do. И сейчас, в данный момент, я являюсь как там миссионером на полную ставку, да? И, скорее всего, у меня больше времени, чем у вас, чтобы заниматься такими вещами. I'm not trying to beat up on you. Поймите меня правильно, я не пытаюсь как-то обвинить вас в чем-то. Or to make you feel guilty. Или заставить вас чувствовать себя виноватым. Но я хочу дать вам видение, понимание того, что Бог хочет, э, чтобы было и присутствовало в ваших жизнях. You know, The family is the place where Christ needs to be experienced. Семья – это то место, где дети должны получать, знаете, такой опыт об Иисусе Христе. You know, before the church came the family. Прежде чем была церковь, семья уже существовала. Right? Правильно? Family was first. Семья вначале существовала, да? Right? And everyone who's a dad is a leader. И каждый, кто является отцом, автоматически является лидером. You know? And we need to lead the women. Нам нужно вести женщин in the church. в церкви. I think revival starts when men get together and start lifting up holy hands together and praying together. Я верю, что э, возрождение начинается с того, когда мужчины собираются вместе, вместе молятся и возносят святые руки. That's why we have in the New Testament most of the leaders are guys. Вот почему в Новом Завете большинство лидеров были мужчины. Who knows what's sitting here right now? Откуда мы знаем, знаете, кто сидит среди нас сейчас? Миссионеры, pastors, пастора, you know, elders and leaders in the church, старейшины и лидеры церкви, deacons, диаконы. Who has God called you to be? Кем призвал Бог кем призвал вас быть Бог? What is God wanting to do in your life? Что Он хочет сделать в вашей жизни? I, I, I guarantee you, it's much more than you could ever imagine. Я вам гарантирую одну вещь это гораздо больше и более того, чем вы можете себе представить. Но нам нужно начать с чего-то и сказать да, Господь. And Nehemiah chapter 1. Неемия первая глава. Let's just read the chapter together. It's just 11 verses. Давайте вместе прочитаем э, эту главу. Сейчас, значит, Неемия. My Bible, my Bible doesn't need batteries. like yours. Oh, I'm sorry. I prefer hardcore Bible. Uh, first chapter? Yeah. Yeah. The whole chapter? Yeah, see, Давай. Не могу. is your Bible charged up? Does it work now? Ее нужно заряжать. Так, українською. It's gonna be in Ukrainian. okay, good. Слова Неємії, Гахаліїного сина. І сталося в місті Кіслеві 20-го року, і був я в замку Шушан, і прийшов Ханані, один з братів моїх, він та люди з юдеї. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позосталися від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: позосталі, що лишилися з полону, там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі. А мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І сказав я. Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлових синів, якими е, якими грішили ми проти Тебе. Я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед Тобою і не дотримували заповіді і уставів, і прав, які наказав Ти Моїсеєві, рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеєві, своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого. І дай же сьогодні успіх своєму рабові, і дай знайти ми милосердя перед оцим мужем. А я був чашником царевим. Okay, good. Now let's start there. Um, Nehemiah was cupbearer to the king. Nehemiah был виночерпием у царя. He had a really important job, У него была очень важная работа. and he was very busy serving the king. Он был очень занят, э, служа царю. But he heard what was going on in Jerusalem, Он услышал о том, что происходило в Иерусалиме. and it broke his heart. И его сердце было, как мы говорим, сломлено. And I believe that today God wants to break our hearts as men for Я- things that he sees happening in the world today. И я верю, что Бог хочет, чтобы наше сердце было сломлено, видя те вещи, которые происходят в мире сегодня. He wants us to see the brokenness, maybe in our own families. Возможно, Бог хочет видеть нашу такую разломленность, сломленность в наших семьях. He wants us to see the broken down walls in our own lives. Он хочет, чтобы стены в наших жизнях были разрушены. He wants us to see the brokenness in our church. Он хочет видеть сломленность э, в нашей церкви. The walls that Satan has torn apart стены, которые воздвигает э, сатана, чтобы были разрушены. Он, он хочет видеть э, сломленность нашего города Киева. And he wants us to see the brokenness of our world. И даже всего мира. And like Nehemiah, he wants our hearts to just break. И так же, как в случае с Неемией, он хочет, э, чтобы наши сердца были сломлены. And we. Чтобы мы плакали. And it just starts with prayer. И все это начинается с молитвы. It starts with you allowing God to show you Когда вы позволяете Богу показать вам what He wants to show you, то, что Он хочет показать. and you caring enough about it as a man to say, I can't, I can't stand for that. Something's got to change. И, э, I, I can't, I can't handle that. Something has to и, и когда change. вы э, отвечаете, говорите, что ну я просто Я не могу на это смотреть, не могу это выдержать и не могу это оставить так, как оно есть. had a really good job. У Неемии была очень хорошая работа. I mean, he was set. He was right in the king's palace, serving the king himself он, он лично служил императору, прямо a, перед ним постоянно. He was a powerful man, Nehemiah. Он, был влиятельным чиновником. He was rich. Он был очень богат. His life was set. He was living in comfort, living in the palace. Карье, э, карьера, э, все удобства, которые были доступны в те времена, у него все было. But he hears about Jerusalem. И вот он слышит об Иерусалиме. And he can't stand it. И он понимает, что он не может это перенести. Guys had come back a few years earlier to rebuild the temple, but but but life in Jerusalem hadn't changed much. Несколько лет назад значительная группа евреев вышла из этой империи, пошла в Иерусалим, чтобы отстроить его, но у них ничего не получилось. Look at verse 4. Четвертый стих. Now it came about when I heard these words, I sat down and I wept and mourned for days, and I was fasting and praying before the God of heaven. Написано, що І сталося, як я почув ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Let me ask you an honest question, and I'll ask myself too. Хочу задать вам откровенный вопрос, который задаю и себе также. Has anything, any of the brokenness you've seen in this life, in your own or in any situation, has it ever caused you to weep and mourn for even one day? Была ли ситуация или что-либо такое в вашей жизни, что заставило вас пережить сломленность и плакать, ну, допустим, хотя бы один день. Что-то, возможно, что происходило в другой стране, или что-то, что ли у нас, в нашей стране. Problems in the church. Или проблемы в церкви. You know? Has it caused you to weep and mourn and cry out to God for His help? Было ли такое, что это привело к тому, что вы плакали и просто взывали к Богу? я вот, знаете, оглядываясь на свою жизнь, я как-то не могу припомнить такую ситуацию. But I believe more and more that's in these last days that we're living in, God wants us to be those Nehemiahs. Но чем больше я живу, чем больше я смотрю на этот мир, тем больше я понимаю, что нам нужно быть неемиями в наше время. And He wants to use us. и Он хочет использовать нас. He wants us to say, hey, my job in my life is not the most important thing. God Mm. is and what God wants to do. И Он хочет, чтобы мы сказали, что моя жизнь, мои проблемы не самые важные проблемы в жизни, но Бог важнее этих проблем. Notice that as Nehemiah prays in the rest of the chapter, Заметьте молитву Неемии вот до конца главы. you know, he cries out to God and he knows who God is. Он взывает к Богу, и он знает Бога. O Lord God of heaven, the great and awesome God, who preserves the covenant and loving kindness for those who love him and keeps and keep his commandments. Господи Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить Тебе та дотримуєш заповіді свої. Then in verse 6, Потом шестой стих. with tears in his eye, he confesses the sins of the people. В шестом стихе он со слезами на глазах исповедует свой грех и грех своего народа. Do we look at situations and go, oh, that's such a shame, you know? Sin is a bad thing. Look what sin has done there. Есть ли такие ситуации, на которые мы, глядя, говорим, ну какой, какой позор, какое бесчестие, Or do we, br- or, что производит грех? or do we say, that's my sin? Или же мы говорим, ну это мой грех, это имеет отношение We've ко мне, sinned, Lord. я согрешил, We've sinned. As a мы father, согрешили. sometimes I look at what's going on in my family and my kids, and I'll realize it's me. I don't. I don't say save those sinners, I say it's my sin. I'm the father. We've sinned. И когда God, я вижу, вижу, что что-то происходит в моей семье, я не говорю, что Боже, спаси этих грешников, смилуйся над ними. Я понимаю и говорю, что это мой грех, это я согрешил. My kid's doing this because I haven't prayed for my kid. Мои дети делают это, потому что я не сделал чего-то. Потому что я не молился. I take responsibility for it. И я беру, принимаю ответственность на себя. It's my fault. Ответственность и ошибка, вина моя. You know, my wife's rebelling against me because I haven't loved her. Моя жена, знаете, как-то противится мне, и это потому, что я недостаточно проявлял любовь по отношению к ней. It's not my wife, the, the sinner. Это не то, что моя жена, какая она грешная. It's me. I'm это the one. я. I haven't ministered to her. I haven't loved her. I haven't prayed for her. Я не молился, я и не послужил. Nehemiah sees this thing and he says, this is my problem. И видя эту ситуацию, Неемия говорит, это моя проблема. He could have just said, ah, let's go to the king and try to send a couple thousand builders, you know, to Jerusalem and contractors and let them build the walls. You know? Он мог бы сказать, значит так, давайте э, подойдем к царю, у меня есть бизнес-план, отошлем пару тысяч строителей в Иерусалим, наймем еще пару там подрядчиков местных, и мы быстренько отстроим город. Что интересно, он в принципе мог бы это сделать. У него было достаточно влияния, достаточно ресурсов и всего остального. Но он хотел, он, он признавал, что это его проблема то, что относится к нему. And that's the heart of what I'm getting at today. И это, знаете, как бы э, самое основное, а, о, о чем бы я хотел говорить сегодня. That's what God wants to do in our, in our hearts this morning. И это то, что Бог хочет делать в наших сердцах сегодня. He wants us as men to say, that's my problem. Он хочет, чтобы мы, как мужчины, говорили you know? в отношении там чего-то, это моя проблема. I'm gonna pray for this. Буду молиться об этом. I'm gonna cry out. Я буду взывать об этом. I'm gonna allow God to use me. Позволю Богу использовать меня. And that's where it starts, guys. It just starts in prayer. И это вот с чего начинается. Начинается с молитвы. Some of you, God has called you to do even what I'm doing right now, but the thought of it just scares you. <laughs> И I could неко- never do that. некоторых из вас Бог призвал делать то, что я делаю сейчас, но сама мысль вас просто убивает. Пугает. You're thinking, I'll never do that in a million years. Вы думаете, ну даже через миллион лет я этого делать не буду. I remember when I became a Christian. Помню, что когда я только покаялся. I said, Lord, I'll be a Christian, just don't make me a missionary. Я сказал, Боже, буду классным верующим, только миссионером меня не делай, ладно? You know, and I said, I'll serve you, but I буду just... служить тебе всем сердцем. You know, I don't want to do that. Но вот это не хочу делать. You know, what am I? You <laughs> know? И кем я оказался? last October I was in Cambodia. Э, В прошлом октябре, в прошлом в октябре прошлого года я был в Камбодже. I was eating snakes and tarantulas and bugs, just Короче, popping мы them in там my mouth питались like candy, you тарантулами, know? жуками и всякими змеями. I remember when I became a Christian, I just thought, just please don't ever let me do that. You И know, я I just когда don't я want просто to. помню эту мысль, что как только стал верующим, у меня такая мысль была, вот только бы мне этого не делать. you know, there I was actually enjoying it. А я потом это делал, и знаете, мне даже нравилось. You know? God works if we let him. Бог действует, если мы позволяем ему. It's just a matter of us taking, you know, it's just like a light switch. You just flick это, it on, and, and the whole room is filled with light. Это просто вопрос, знаете, как выключатель. Можно включить, можно выключить. And Включишь, what, будет гореть свет. And what the Lord is trying to do in our hearts as we come on these weekends is He's just trying to flip the switch in our hearts. И когда мы собираемся вот на такие конференции или на встречи вместе, Бог пытается вот это сделать, знаете, просто включить выключатель. You know, think about that a dark room, Подумайте, себе- представьте себе темную комнату and one little pip, и маленький выключатель. and everything's different, isn't it? И после этого все уже по-другому в комнате, когда Э. свет включен. And often our hearts are like that. It's not this huge, crazy change that has to take place. It's just a little adjustment, a little И Where часто, yes, God. И часто в наших сердцах так и происходит. Это, знаете, не то, что сдвинулась земля, потряслись горы и произошло изменение. Это просто вот этот выключатель, и, нас, и тогда все меняется в нашей жизни. Тогда мы говорим Богу «да». Я не знаю, Боже, что Ты хочешь, чтобы я делал и кем я был, но я говорю «да». Show me something. Break my heart for Покажи something. мне что-то. Сломи мое сердце. And make me a man of prayer. И сделай меня мужем молитвы. And Nehemiah falls on his face, and because of it, a miracle is going to take place in Jerusalem. Неемия пал на свое лицо, и благодаря этому в Иерусалиме произойдет чудо. Well, what makes you guys any different? Вы ничем не отличаетесь от Неемии. I believe miracles are just waiting to happen in Kiev. Я убежден, что в городе Киеве может произойти масса чудес. You're the man. Все от вас зависит. Don't need to wait for somebody to come. Вам не нужно ждать, чтобы кто-то приехал. It's not be a missionary thing. Это не то, что приедет миссионер и все You're начнется. Вы миссионеры. I want to be inviting you to Poland to speak. in two, следующем году years. хочу пригласить некоторых из вас в Польшу проповедовать. Instead of coming here, I want you guys. Oh yeah. Вместо чтобы приехать, вместо того, чтобы приехать сюда, вы приедете в Польшу, чтобы проповедовать. I remember that guy in Kiev sitting in the men's study. He wasn't doing anything for the Lord. Now look at him. И know? тут вы говорите там, а, помню его, там на конференции в Киевском он сидел и слушал, а теперь он проповедует в Польше. I want to have a retreat and invite you guys to be the speakers. Хочу когда-нибудь провести конференцию и пригласить вас как э, с, э, с особенных спикеров, гостей. But you gotta want that too. Но вам тоже нужно этого хотеть. You know? You've gotta want It doesn't mean you're supposed to be a pastor. It doesn't mean you're supposed to be a Bible teacher. Это не означает, что вам нужно резко вдруг стать пастором или учителем Библии. But you are supposed to be a Bible teacher. But you are. Но вам нужно быть учителем Библии. Every man is. Каждому мужчине нужно. You know, and that's where it starts. С этого все начинается. Reading this Читать эту книгу, and praying молиться and allowing God to break your heart. и позволить Богу сломить ваше сердце. And men getting together and lifting up holy hands. Когда мужчины собираются вместе, воздевают святые руки. You know, are there problems here? Есть ли здесь проблемы? Есть ли у нас проблемы? Are there struggles here? Есть ли у нас какая-то происходит ли борьба? Is there flesh and sin in your life? Присутствует ли грехи плоть в вашей жизни? Yeah. I already Да. know that. Я уже знаю. I have it что in my own life. У меня такое присутствует. I know some of you are struggling in marriage. I know some of you are Некоторых из вас я знаю лучше, знаю о ваших сложностях. struggling with sexual temptation. I know Знаю, that. знаю, что некоторые из вас борются с сексуальными искушениями. I know it. Я это знаю. And God does too. И поверьте, Бог знает точно. But God's just sitting there with his hand on the switch. Но Бог сидит там, знаете, с рукой, э, его рука на выключателе, And he's waiting for you to say, Are you ready? и он ждет, что вы скажете. Ты готов? I'm ready to flip the switch right now, but do you want that? Are Я you... готов э, включить свет прямо сейчас. Но ты хочешь? Do you want to be holy? Хочешь быть святым? You already know the answer. God wants you to be holy, but вы... do you want to be holy? Ответ знаете. Бог хочет, чтобы вы были святы, но вы хотите этого? When you want to be holy, click. Когда хотите быть святыми, it's done. Включайте. It's, и все. It's done. It already is done Сделано. in Christ, but the practical experience of holiness that we all want as men, sometimes we're not experiencing it. В Иисусе Христе это уже сделано, но практические моменты, которые мы э, должны испытывать, мы не всегда их испытываем. Right? God's just waiting. Но и Бог просто ждет. So I'm not going to preach you to death here. Я вас не буду тут до смерти проповедью мучать. but I believe there's a lot, a lot of talent sitting right here on the benches. Ну, я думаю, здесь э, с нами сидят много талантов. I believe most of you guys are much smarter than I am. Убежден, что многие из вас намного умнее, чем я. Much more talented. Намного более талантливый. You know, the only difference is, is maybe I've said yes. Может быть, и, может быть, единственная разница в том, что я сказал да. And God, and some of you, God's still waiting for you to say yes. А в случае с некоторыми из вас, возможно, Бог еще ждет услышать это да. That's the only difference. Единственная разница. Let's look at just a couple of New Testament verses, Пару стихов из Нового Завета, and then let's get together and pray. а потом мы просто помолимся вместе. Philippians chapter 3. Филиппийцам 4 глава. А, three. Yeah. Третья глава, извините. Philippians chapter 3, verses 10 through 16. З 10 по 16 стих. Так. щоб пізнати його силу, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Ісусі Христі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаємо в тім самим далі. If anyone has a different attitude, God will reveal that to you. Написано, що если хтось по-другому думает или у кого-то другое отношение, то Бог вам откроет. However, let us keep living by that standard to which we have attained. Но до чего мы достигли, по тому правилу нам и поступать нужно, написано. So God brings us to here, Бог привел нас сюда and He says, guys, don't go back to here. и просто говорит, не возвращайтесь да- э, назад, не возвращайтесь ниже. If God brings you here, Если Бог привел вас сюда, and you've gone back to here, а вы вернулись аж сюда, you're not in the right place. Вы не в том месте находитесь, где вам следовало быть. Следовало бы быть. I, I don't know, maybe some of you men were serving in the church at one time and now you're not doing it anymore. Я, конечно, не, я не знаю, но, может быть, кто-то из вас раньше служил в церкви, а сейчас вы не так часто служите, потому что есть другие какие-то дела. You were here, but now you're here. Вы были здесь, а теперь оказались вот, вот здесь. And God's saying, now you need to come back to here. И Бог говорит, что вам нужно вернуться вот сюда. So that I can bring you here чтобы я мог повести вас аж туда. And so this morning I'm trusting the Holy Spirit that if you know, if you have a different attitude, God is showing you right now. И этим утром э, сегодня я доверяю, что если вы о чем-то по-другому думаете, то что Бог откроет вам о том, как нужно думать. Right. Colossians chapter 3. Так, Колоссянам 3 глава. verses 12 to 17. 12, chapter Yeah. 2, 12 to 17. Uh, chapter 3. uh, Третья глава э, Колоссянам. And that begins, and so as those who have been chosen of God. Let me Make sure we're, Сейчас. I think we're in the 17, right? uh, 12, verse 12. As those who have been chosen of God. М, And so those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, and gentleness. Ага. No. Yeah, let's start there through 17. 12 through 17. Угу. Mm-hmm. Yeah. Угу. Mm-hmm. Вот тоже, значит, е, третья глава, послання Колосянам з 12 по 17 стихи. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскаржені, як і Христос вам простив. Робіть так і ви а над усім тим задягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одним тілі. І вдячними, вдячними будьте. Слово Христове, нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові й Отцеві. Everything Paul did was for the sake of the gospel. Все, что делал Павел, он делал ради Евангелия. When Paul ate, he did it for the gospel. Когда он кушал, он кушал это для Евангелия. When he didn't eat, he did it for the gospel. Когда не кушал, тоже то же самое. When Paul had a job, when he made tents, he did it for the gospel. Когда он работал и делал палатки, он делал это ради дела Евангелия. When he didn't work, uh, he did that for the gospel. И когда не работал, он тоже это делал ради Евангелия. It's, it'll simplify your life. Do all things for the sake of the gospel, and you'll know exactly what you're supposed to do. Очень прост, простое правило в жизни. Все, что делаете, делайте ради Евангелия, и тогда будете уверены, что поступаете правильно. And whatever is happening in your life that you can't honestly say this is for the gospel, well, maybe that's something God is saying, no more. И если Get вдруг it вы out. не уверены, что то, что вы делаете, вы де- это ради дела Евангелия, то, возможно, Бог говорит вам, что все, хватит, не You know- делай это. If you're going to spend two hours reading the news, Если вы два часа читаете новости, do it for the gospel. делайте это ради Евангелия. You know, let, like Nehemiah, let God break your heart for the stories that you're reading and pray for all the leaders you're reading about, you know? Позвольте, как Неемия, чтобы Бог ломал ваше сердце, и вы молились за тех лидеров, э, о которых читаете в новостях. Но если вы не делаете это ради Евангелия, то может вам не нужно два часа проводить э, читая новости. Your life is like a ship. Ваша жизнь это как корабль. And you've got the Holy Spirit blowing wind into your sails. И Дух Святой, так сказать, наполняет ветром ваши паруса. And underneath the ship is a little rudder that steers the whole boat. A А little, на uh, корабле также есть якорь, э, вернее не якорь, а руль. И знаете, он так направляет корабль тоже. and that rudder is the gospel. И вот этот руль э, это Евангелие. And so, yep, do it for the gospel. Да, you know? делай это для Евангелия. And everywhere you're directed in life, everywhere your ship goes, do it for the sake of the gospel. Чем бы вы ни занимались, где бы в жизни ни находились, всегда делайте все ради Евангелия. Fill your life with the Word of God Пусть ваша жизнь будет наполнена Словом Божьим. and allow God to use you. И позвольте Богу использовать вас. He'll take care of the details. Детали, о деталях Он позаботится. If God would have told me I was going to be a missionary when I became a Christian, I would have run away like Yes- Jonah. I would have если just бы- run away. Бог мне сказал, вот когда я только стал верующим, что ты будешь миссионером, я бы бежал быстрее Ионы. А, I'm not even joking. I would have literally даже даже не шутка. То есть я бы бежал в буквальном смысле. I would have never went into another church. Я бы вообще в церковь, никакую другую, никогда бы не пришел. Даже в здание не зашел бы. God's going lead us step by step. Бог будет вести нас шаг за шагом. But we've got to be willing to say, okay, Lord. Но нам нужно сказать да. Here I am, use me. Вот я, пошли меня. Используй меня. И некоторые из нас находятся вот здесь, а вернуться нужно вот сюда. И я, <laughs> я не скажу вам там э, 10 шагов успешного возвращения туда-то. Дух Святой покажет вам. You got a Bible, you've got the Holy У вас есть Библия, есть Святой Дух. And God will lead you. Бог будет вести вас. Uh, I'm, I'm honored to be speaking to you this morning. Для меня это привилегия делиться с вами сегодня. And when I say that I believe there's much more talent, much more <laughs> intelligence sitting sitting here than what I have, I really believe that. I, И- I'm, I'm not just saying that. I Когда, really believe. когда я говорю, что Да. я считаю, что здесь сидят люди намного умнее меня, я не говорю просто красивые слова, я на самом деле так считаю. But what a waste! What a waste! If you die next week and you haven't used any of it for God Но как, как, как жаль будет, что если вдруг вы умрете на следующей неделе и не используете все эти таланты для, для Иисуса, you will go into eternity with nothing. вы придете в вечность с ничем, ни с чем. That's the reality. Такова реальность. You know, brothers, God, God loves you. Ну, братья, Бог любит вас. More than you can even imagine. Больше, чем вы себе представляете. And He'll do nothing in your life that isn't perfect. И ничего не идеального в жизни у вас в жизни он не будет производить. So as we get together this morning, let's ask God, let's let's get off the thrones, man, and let's let Jesus sit upon, upon the thrones of our lives, all right? И когда мы собрались сегодня здесь вместе, давайте мы, мужчины, с, с тронов слезем и позволим Иисусу сесть на этот трон. And let's see some revival come to the church in Kiev. И пусть возрождение придет в церковь в Киеве. You know, the church is filled with such garbage. Uh, Церковь I'm наполнена- not talking about Calvary Chi- Kiev, but in general, the church is filled with В such целом, garbage today. христианские церкви, к сожалению, часто наполнены мусором. Uh, it's practically a circus, evangelical Christianity. Очень часто, к сожалению, это выглядит как, ева- э, как цирк, церковь. We should look at that as men, and we should we should cry. Мы, глядя на это, должны плакать. We should cry over that. Плакать над этим. Because Jesus is coming soon. Иисус скоро вернется. And that's not what he wants. He wants a bride that's beautiful and without spot or blemish. И он хочет, чтобы его невеста была э, непорочна, без порока. So let's humble ourselves together. Давайте вместе let's смиримся. Pray. Давайте помолимся. Let's ask God to work in our lives as we fall upon the rock together right now. Давайте будем молиться Богу в то время, как мы, знаете, как падаем на этот камень. Let's put away division and, and divisiveness. Ну, давайте отложим в сторону то, что нас разделяет. It's flesh. Это плоть. It's never the Holy Spirit that causes us to divide. It's always the flesh. Всегда это будет плоть, которая разделяет нас. Это не Дух Святой. You know, it's always Satan working through our flesh. Это дьявол, действующий через нашу плоть. Давайте вместе соберемся и будем просить Бога, чтобы Он совершал новую работу в нашей жизни. Группами можем собраться по четыре, по пять человек, как захотите, и будем просто вместе молиться. Леша, хочешь что-то добавить? Если есть англоговорящие, я бы хотел быть в той группе. Руслан, ты по-английски? Если вы захотите прочитать что-то из Библии, пожалуйста, прочитайте. Давайте просто проведем остаток этого времени в молитве. Будет намного полезнее, чем просто